الخير مقدم مقدم الحمد لله الذي زين الدنيا بذكره وجمل الآخرة برؤيته ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام محمد وعلى أهله وصحبه الخر الميامين ثم أما بعد النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا واليسعر قد زاد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا خارجيون يقولون على من اقتحم الدين وزمج في علا خارجيون يقولون على من حمى الدين وزمج في علا فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة العقيدة والمنهج حما كواعيدا غاسي حرمي درس يوجوا يمنيريوندا الله سبحانه وتعالى ندم لنغو وفيلي حرم ملنغو كومي ولو حرمي شهاتو شبراو تاريخ يحي كونها مختصر إخوة العقيدة والمنهج لدرسين المقصود ما هو يحايو رمزي وملانغو بالي يا الله لوفي نيو مهم وفنغواسي jitahidi rieleze ismu za allah subhanahu wataala ilirjojojua allah subhanahu wataala maana za ismu zinu zibalia ze shifa zahe zibalia nshida za mdondo zahe yaveka mungu zijuo hajua za tafsiri zazo yavungujio allahu subhanahu wataala hukamilifu wa kweli wa hahe haliyokana ze ismu mengo shindana shinda zinu zikansi harma tauhidi parwao al wasifat ikawe kama mlungu juwe tauhidimu ya mungu juwo allahu subhanahu wa taala hazinu habo yakaranzi haziyo za tauhid ikawo biidhnillahi taala ngardu darimonasanizo ngardu zitowa biidhnillahi taala zansuzi chawo karnaunjiya haruma urajisa haruma za ismu zinu habo yakari zifanyiliya hazi mahala hundu ajine dukana haina mrikangu joishiya emanahiza ismu zinu ngepaso haina ismu ya joyishiya yefanyiliye hazi yenga ni hifadhu ya ismu inu yenga njuwe maana ha ismu inu yenitwenda kinyume na sifa inu yo ndi muhimu wa hee darsa ngardio chunguwa baadhi ya ismu rizieleze mbavi ha mukhtasar na baadhi ya ismu rijozieleza mbavi hakurahane zinga jine shando ujua ukana maksada he darsa ndo chovumbua rivumbue tarajuma ya hayo shakar tuyelezaze ismu zinu relezando ngawajuja darsa biidhnillahi na shiyo biidhnillahi shijoelezaze ismu zinu horajiwa hazo biidhnillahi taala alkarim na hay ngutaho darsa za aqida narejeyi haru ngeshosha hatushi parao millatu ibrahim haukaze darsa zinu ngasi haru mashosha tarehi na inune introduction hamane namna neleza ijo kuotsongeza ni njia za hatu shakablia ya unjiarumazi hazi ikamkinshazi wa namna ya uelewa bangu ya wandu siuno muhimu tarehi ya yahe dunia rieleze na mongoni mwe tarehe hiyo wa de tarehe ya dunia idunia wa yinu avenge karti haruma aqida ngasi haruma tarehi haina mrikaangu tsaho aqida yunga ngasijuwa huja ngabo special shipawo millati ibrahim ikawo winji wa hewankida muhimu mwanadamu yataho yaijuwe siyelezando harunweshiyo yisho avenge yavo karna kantu sukwaleo yinu ridoelezanowo za nkida habu yakarimwelezaniro umdo mlango wavili harunwa milango kume ritsaho risome shio chinu risheleze na baada ya heshio chinu ngabo ziyo zinjiza tarehi zijokahuja kabla rijokahunjiya harimo ya aqida walakin ngabo darsa naifanya ya aqida ikawo yoparwa jamaatu lmuslima walikhtilaf haina mrikao ngena dharura ya utsaha aqida mipaso yareje yaharimo darsa iyo isairowaha ujihunda bahati ya baadhi ya longoza aqida ikawe darsa yinu rirenge harunesho shahatu isho shiparawa millatu ibrahim nadara allah wujuhan lam tazal mithla السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب لو بإذن الله يدرس له جبلاو اسم يوكانا دز أسماء الحسنى يز أسماء الحسنى زندزي زين دز اسم ذا الله سبحانه وتعالى الله هينا اسم زينجي شاز اسم زين وحمد نمنا رازي وانا حرمي دا زين صفة زحاها شا اسم ذاتيها ها داين جلهاني هاو الله أبنجي إن شاء الله هم درسينو غرنورا هوني زي ismu mengo shenda na shenda za allahu subhanahu wa taala ikao zo para al asmau lhusna yani ndeze ismu njema na ze ismu zinu zo muhimu nduya zijue haukana ngizo na maana zinji yahandani dukana zo ibada ikamnungu zijuo haukaya yokatuwa mbaoze duwa ndio muhimu domba allahu subhanahu wa taala hema kutajio ya hizo wanzao ikangwanzo allahu subhanahu wa taala yakukhufirliye madhambi yahaho yavongojo mpara lamɗo wojamba ya haffar ikanga kanganjo allahu subhanahu wa taala yahunike mali yengojom paranɗo ya razak mfano ngar mfano wa kibinadamu ikanga nzo mndu yahunike mba hindu yahungojum tukuza huka yemza hindu ikanga nzo mndu ende yauwanie haru mwankoɗo ngojom wayokana wo mndu mwenza mvuu ngojom sifu hezo sifa zahe ili umtiniye yajujo husaidia avenge nzo allahu subhanahu wa taala yenjema ndo ɗum he ismi kawo yeyalikia naoni zowanzawo yo fayida mowoni weze fayida zojuwa ze ismu za allahu subhanahu wa taala e dalili yo kana e kam no ngombo allah subhanahu wa taala nge paso ya mombe he sifa yaha he harumaizo ya tahawo na sifasiro kana kahamba allahu bahi kanahu jibu shenje mandoka msifu he sifa yahizo wanzawo allahu subhanahu wa taala de yazamba waye harumai qur'ani nitukufu yahahe ambo kana qul duu llaha au duu rahman ayama taduu falahu lasmau lhusna tuna amba na muombe allahu haumuombe arrahman mwinyi rehema haina ismu mjo humpara ngena ze ismu njema sura ya kume na mfukare kifula jana na kume mungoni mweze faida tena ngabo hadithi kawo yonesiwokana eka mnungu ze ismu zinu neze maana za hazo hahifadhi ze ismu ne maana ya hayo yani ekahamba arrazak yailewokana kanahelendea himilie mndu ajine yatahe riziki eka yaaba alghafar yeleokana kana kanahenɗa atahimrumra jine yam hufirliye madhambiya hahe e kangotaho rehma kanahenɗa himidiyem rajine shangujenda yaone arrahman yonde mana he hadith harma e tirmidhi abu huraira radiallahu anhu ambau ukana mtume sallallahu alayhi wasallam ambau ukana inna lillahi tisata wa tisina isman man ahsaha dakhala aljanna hakika allahu subhanahu wa taala ngena ismu mengo shenda na shenda haina mrika zikawo ngujozihifadhi gujonjia mbevoni rimweleza nindo emanahe hadithi duhifadhi yemaana ya hazo yani duvama emaana ya hazo yemana uvama hindi yemana uhifadhi hindi sinetoka uzite vingubahi ekande namna iyo andu watojonjia mbevoni wansi pia ukana allahu subhanahu wataala e arrazak ujapawa himidhi amndu yahunike riziki hahumme amane namna wala ume allahu subhanahu wataala yavo hifadhi yemana ya arrazak ikahujua ukana wallahu huwa alhakam, yende mwenye uhukumu hujimilia hauste hize hukma nize sharia za husilamu wotsahwe hukma ya allah subhanahu wa taala ndo yihukumu kujuna waone matawahit hukumu lwaha shiarashitso sha allahu subhanahu wataala ikahufanze nongo zinu huaminize nongo zinu yavo wakati iyo do hifadhu ya ismu ya allahu ya alhakam ikawuka utsaha rehma ngawarumwa shidda ngosaho rehma kujina wahimila mndu yahuhifadhi hawe yahutashie rehema rehma lehuta arrahmani yavohelewe maana ya arrahman iyo ndiye maana ya uhifadhi za ismu za allahu subhanahu wa taala shasinda zinazokanari mrazitee trevingu au mrado zamba avenge ngarendawo biidhnillahi taala aone ze ismu zinu piya rizijwe faida yahazo heshi helu ha juzurul kamar insha allah emujopase darsa yinu ngujeshindajuwe ye maana yahe ze ismu za allahu subhanahu wa taala zonsi piya ha mnyezi mungu subhanahu wa taala yamnikayo tena yabo hena mnayiyo hena manadamu ngujotahaze ismu zinuya zihifadhi yajuwe mana yahazo emana inu tauhidi inu tauhidi nkuuho mrujoza ismu zinu ngavo tauhidi parao tauhidi lasmau wasifati de tauhidi yaheze ismu za allah subhanahu wa taala nezo sifa zahahe utenda utahamruha uruzukia utenda utahamruha uhukumu utenda utahamruha uhufirlia ekati allahu subhanahu wa taala abenge ihorijawo biidhnillahi harumwaze hazirazipfanya neziyo raza nziha ngarjuwona itauhidiniho ngasi hawo ngasiharumwa tarekh shakartarumwa aqida yabukarna ushelewa harumwe maelezo yayo imana e ngabo mahala mahususu razonesa biidhnillahi ngarjo ziwona sharanziwo mlango riliyo rambo kana ismu yaho mlango modo kana allahu ndovi yabo ikya muhimu rijuweze sifa za allahu subhanahu wa taala rijuweze ismu zahahe ili rijojujuwa allahu subhanahu wa taala يلا تقبل من ترك دار الأحباب أجري بالعز ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب ناس تصف للمجاهد قرادة هذاك هم عند تلعات الأرقاب خبل عشق عش الترف والوسادة وما درن الموت معانه مجناب جناب له طبيب فاتح الله عياده له طبيب فاتح الله عياده abenge abengeze isimu ne mana ya hazo hashikamari zonsi pia da zinu allah itarjuma de ismu ya mnyezi mungu harumwai quran allahu ivungula mahalahu inji harumwai quran mungu ni mweze sura izo ndeze sura zonsi piya zahe qur'ani harumwe bisimila ngombo bisimillahi yani yabwe ismu ya allahu ngiyo yavo yavo ndeze sura zonsi pia baadi suratu tauba na mahala hunji tena ni allahu inuketu njia harumwe ze ismu mengo na shenda amande namna rizijuwao yavo ngabdon hamba allahu ininde ismu ya hahe ya ismu ya mwando yaheze sifa za hahe ya mwando arrahman mwinyi urehemu harumwe qur'an ngiyo ndiyo haruma haina sura badi suratu tauba ngiyo haruma mahala huinji mwengoni mwiyo suratu arrahman e sura inu ndiyo takbiran mengo mitsanu na shenda ismu yaviri ya allahu subhanahu wa taala arrahim e mana hayo mwinyi urehemu nusu rana arrahman mwinyi urehemu haujimla e mana hindi de mwinyi urehemu emesilamu ne makafiri hunduniani arrahim mwinyi urehemu nusu yani de maislam islamu ɓe mi silamu akhira harme qur'an e arrahim ngiyo harme bismila wiyo harma hayna sura ngiyo na arrahman baadi attauba na ngiyo mahalahunji tena na mongoni mwa mahalawiliyo nde sura mengo mitanu na shenda kiifule shirna ndaru ismu ya allahu yararu almalik itarjuma ya hayo mmilikifu wa mrumo yani yende urumo haliyo kana indo banu barohale kalima la almuluk ani ufaume yende mwinyi wa ufaume mwanaume almalik milikifu wo mrumo yende mwinyi uruma yavo kuna ujondawa atahe mndu anzi kuna ujondawa atahe mndu yahurume ikakatsuhistehi allahu subhanahu wa taala yavoho stehi yavoho hifadhi ya ismu ya almalik dukana la taatu lmakhluku lmasiatu lkhalik yende mwinyi wo mrumo haina mrulo enzi yani kuna ujwa utoi mndu ufanye zina kuna ujwa utoi mndu yahu amrishe ufanye riba yabo wanadamu mahe sharia kuna ujuwa uwateĩ ha ujimlifu kuna ujuwa uteĩ haina mrikao mahe sharia ngavo kontra ya haina manadamu ikontra e ya manadamu nandoalarumwe arlu ikamwambwa e ye khalifa ndeurumo ngepaswe kengurumwa hizo allahu subhanahu wataala yamnika e mahe shadesha allahu subhanahu wataala yavomruwo ikajutoilwa iyo ndi hali ya mwanadamu muislamu yaharumwe quran almalik ngen shenda huvi ngiyo iyo harumwe sura mengo mitanu na shenda kifula ishirini na ndaru ngiyo harumwe sura ya ishirini kifula jana na kumi na nne ngiyo harumwe sura ya ishirini na ndaru kifula jana na kumi na sita ya ismu yane alkudus mrahatifu harumwe quran ngilo harumwe sura ya mengo mitanu na shenda kifula ishirini na ndaru ngilo tena harumwe sura ya mengo mirandaru na mbili kifu la mando ya ismu ya tanu assalam mwinyi usalama harumaye qur'an ngilo harumaye sura yamengo mengo na shenda kifu le shirin na ndaru ye ismu ya, ya sita ya allah subhanahu wa ta'ala almu'min mwinyi amani harumaye qur'an ngiyo haruma e sura ya mengo na shenda kifu le shirin na ndaru e ismu ya fukare ya allah subhanahu wa ta'ala almuhaimin mbirilizi yende munyu ubiriliye zume za hahe harumwe qur'an ismu yinu ngiyo harumwe sura ya mengumi sanna shenda kifule shirna ndaru ya ismu ya sita ya allahu subhanahu wa taala al-aziz mwinyi utukufu wa nshida yani yende mwinyi nshida ya urenda hautukufu ya ismu inu harumwe qurani ngiyo harumwa sura ya raru la sita na sura yane la jana na mengumi na nane ya ismu ya shenda ya allahu subhanahu wa taala al-jabbar mjabbari harumwe qur'an ya ismu yino ngiyo harumwe sura mengumisa mitanu na shenda le leishirini na ndaru ismu ya kume ya allahu subhanahu wa taala almutakabbir mtakabbarifu e ismu yinu ngiyo harung'we sura mengo misanu na shenda le leishirini na ndaru e ismu ya kume na moja ya allahu subhanahu wa taala alkhalik mumbaji e ismu yinu ngiyo harung'we sura ya sita kiifu la jana na mbili ne sura ya kume na ndaru kiifu la sita nane sura mengo mitanu na shenda kifu ne ishirini na nne ya ismu ya kumi na mbili ya allahu subhanahu wa taala albariu mpangaji e, ismu inum yo harumwe qur'an harumwe sura ya mengo mitanu na shenda kiifu la ishirini na nne e, ya kumi na ndaru ya allahu subhanahu wa taala almusawir msonainshaji e, ismu inu yo harumwe qur'ani sura mengo misanu na shenda kiifu la ishirini na nne e, ya kumi na nne ya allah subhanahu wa taala alghafar tarjuma ya hayo mwinyi ukhufirliya ismu ya kumi na tano ya allah subhanahu wa taala alqahar tarjuma ya hayo mtawa walifu mbarizi wa daraja za juu. Ismu ya kumi na sita ya Allah subhanahu wa taala Alwahhab. Tarjuma ya hayo mbaji, yani nde mwenye huva haina mndu kangu tarajio, yani nde mwenye humba. Ismu ya kumi na mfukare ya Allah subhanahu wa taala Arrazak, nde mwenye uruzikia. Ismu ya kumi na nane ya Allah subhanahu wa taala Alfatah mbua mnika ushinzi, yani yende mwinyi unikanu nusra. Ismu ya kumi na shenda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alalim yende mwinyi ujuzi, ya ismu ya ishirini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alqabidh tarajuma ya hayo msamiza za riziki ya waloma maskini na walioka. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alqabidh, yende mwinyi usamiza za riziki ikamruhondwani mhima nailiokana Allah subhanahu wa ta'ala, yende usamizizo wandu waloharumwe samivu wastahmili wasubiri ndiye manawo allahu subhanahu wa ta'ala yende al alkabidh yende mwenye za riziki ismu ya shirin na mweja ya Allah subhanahu wa ta'ala al-basit mrajisa za riziki waanikiwa riziki na uliokana allah subhanahu wataala nde yawaba ismu ya ishirini na mbili ya allah subhanahu wataala alhafidh msisansini walo hajuu na walioka allah subhanahu wataala yende yasiso walo msini hambwani e ismu ya ishirini na ndaru ya allah subhanahu wataala arrafiu mheza daraja walo msini na uliokana allah subhanahu wataala nde jowaheza daraja e maana yende arrafiu e ismu ya ishirini na nne ya allah subhanahu wataala almuiz yende mwenye utukufu walono tukufu na waliokana woula na allah subhanahu wataala ya ismu ya ishirini na nsanu ya allah subhanahu wataala almudhil mvunguwa wanona shewo na ulioka allah subhana wataala ende mwenye uvunguwa ikakwatumtukuza ngudodo ya wavunguwe ya ismu ya ishirini na sita ya allah subhana wataala assamiu mwishizi ya ismu ya ishirini na mfukara ya allah subhana wataala albasir moni ya ismu ya ishirini na nane ya allah subhanahu wataala alhakam yende mwenye uhukumu wajirondokaondo mahakimuhun matawahit naweleokana ino haki ya allahu subhanahu wa taala sainu allahu subhanahu wa taala yende mwenye uhukumu yende mwenye ufanyaze sharia yende mwenye ufanyaze constitution yende mwenye ufanyaze lwa haina mwikao hajinike haki inu hajinike hazi inu hajinike jukumu inu na inu ya allahu subhanahu wa taala yavonaeleokana haboho allahu subhanahu wataala ehakki ihaki yahe isifa yahe ihazi yahe enge yabo imnduwo yoppara tahut na bengeze nangozinzira deha mazweya wando wenji wana deha matawahit wahukumo itoha allahu subhanahu wa taala ukana wabuho allahu subhanahu wa taala isifa hahe wanzu wavunguwe allahu subhanahu wa taala okana etsimunyi uhukumu mwenye umfanyiya shariya waruwa wahe avenge zenongozi nkati na uhisabahi rahun duniyani gavajwandi samvabu hata mpaka akhira yaho wandu wanu ze aya za amrisha wandu warume sharia sha allahu subhanahu wa taala zo zinji harumwe qur'ani rahaneze aya za amrisha wandu wa swali yakaumana na mtawa aghabu ya allahu subhanahu wa ta'ala na mwebo wandu wanu allah subhanahu wa taala utungu wahe haliwonesa yandhabu ye hansisi wanadamu ikao wendo kinyume naye riniki wezijurifai yengewe raiya yengewe mwisilamu utsede harumweze mahakama zinu ha arguimayo kada ntsina shwa tidhulumiwa ntawe haki ya hangu hautiparaiho yeshuwangawe niyo nando kaujizia harumweze nongo zinu qala allahu subhanahu wa taala أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون جي aye آية حكم يهود جاهليا يوانزعو akutinashwaje ishwando kaujizia utendahama hukuma za kujahilia haukaya andoviye mwema wa hukuma raha na allahu haruma wandu walona yakini yahe imani ya hao kangawe na yakini udhulumiwa allahu subhanahu wataala ndemunyuhuwania bahutende haruma ze hukumu za kujahilia ikangawe na yakini huparaiho kujenda haufanya ukana kutenda sababu ya allahu subhanahu wataala allahu ndomwenye hudafiu الدين وزمج في علا خارجيون يقولون على من حمى الدين وزمج في علا فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى ya ismu ya ishirini na shenda ya allah subhanahu wa taala aladl mwinyi uadilifu ismu ya mengo miraru ya allah subhanahu wa taala allatif mpole ismu ya mengo miraru nomweja ya allah subhanahu wa taala alkhabir mjuzi wa haina habari ya ismu ya mengo miraru na mbili ya allah subhanahu wa taala alhalim mvumilivu wa uliva yani ekajileta mbwiri yaudoliva wanadamu wamnendaona ihunu havumilia manangu ngarangu yusi kuyedo kauliva e ismu yamengo miraru na ndaru ya allah subhanahu wa taala alazim mwinyi utukufu ismu yamengo miraru na nne ya allah subhanahu wa taala alghafur mwinyi ukhufirliya ismu ya allah subhanahu wa taala yamengo miraru na tanu ashakur mwinyi ushukuria e, ya ismu yamengo miraru na sita ya allah subhanahu wa taala alali deyenda juu e, ya ismu yamengo miraru na mfukara ya allah subhanahu wa taala الخبير منيوه اسم يا الله سبحانه وتعالى يمنغ مرارنا ناني الحفيظ منيو حفاظي اسم يمنغ مرارنا شندا يا الله سبحانه وتعالى المقيت مشنجية يزيتهواو يعني الله سبحانه وتعالى هاينا زيتهواو يندي منيو زيشنجية يندي منيو زونجيلية يندي منيو زيهانتي يندي منيو زيستوك اسم يمنغ مين يا الله سبحانه وتعالى الحسيب منيو حسابو اسم rasmu tamengo miina nomweja allahu subhanahu wa taala aljalil mwinyi mwinyisheo ismu yamengo miina na mbili ya allahu subhanahu wa taala alkarim mwinyi ukarimu zema ismu ya allahu subhanahu wa taala yamengo miina na ndaru arraqib mwenye utunda ismu yamengo miina na nne ya allahu subhanahu wa taala almujib mwinyi ujibu ismu yamengo miina na nsanu ya allahu subhanahu wa taala alwasi mwenye nafasi ya mlendo mrendo yende ulendo hainanzao omurendo hahe yende mwinafasi kaja heyana na iziiyo halumizo anzo yarende اسمه يمن ومين نسيت يا الله سبحانه وتعالى الحكيم من حكيمة اسمه يمن ومين نمفكر يا الله سبحانه وتعالى الودود من مهابة اسمه يمن ومين ننان يا الله سبحانه وتعالى المجيد من يفمزيوة اسمه يا الله سبحانه وتعالى يمن ومين نشندا الباعث من يباعث يعني من يهيشا يندو هيشو يندو من يباعث يزم بزهاهر اسمه يمن ومين يا الله سبحانه subhanahu wa taala ashahid mwishuhudia ismu ya allahu subhanahu wa taala ya miongo mitano nomweja alhaq mwenye haki wa kweli yani yende wa kweli ismu ya allahu subhanahu wa taala ya miongo mitano nomweja alwakil mwenye uwakilifu yende uwakili haina ulona wakala yende uwakili haina ulona enzi zoza hahe hawakili ya yarende ismu ya miongo mitano na ndaru ya allahu subhanahu wa taala alqawii mwenye mvuu ismu ya mengo mitano na nne ya allahu subhanahu wa taala almatin mwenye shida madhubuti yani zemvu zahe zo madhubuti zoza mvuu zoza presi simvu za duti zezingara zezingara kaba jaharara haruma semvuu zahe ismu ya mengo mitano na nsanu ya allahu subhanahu wa taala alwalii mshirika wa usaidia mkaribu yende usharikiano no wandu naende msaidizi naende mkaribu wa haina nongoo naende mkaribu wa heutahu msaada e ismu ya allah subhanahu wataala ameng'umisanna sita alhamid mwenye uhimidiwa e ismu yameng'umisanna mfukare ya allah subhanahu wataala almuhsi mwanza zenyanzozi heyo hahe e ismu yameng'umisanna nane ya allah subhanahu wataala almubdi de shanzo shamrendo haina nongoo haina zirendao yende orijini wa hazo e ismu ya allah subhanahu wataala ثاني ومسنا شيندا المعيد مرجيزا اسم الله سبحانه وتعالى من غمران دارو المحي مهيشا اسم من غمران دارو نمجاء الله سبحانه وتعالى المميت مفيشا اسم من غمران دارو نبيلي الله سبحانه وتعالى الحي ديهاي اسم من غمران دارو نرارو يا الله سبحانه وتعالى القيوم ويتوشيز حين الشينشيو حين الشينشيو هم دنياني الله سبحانه وتعالى يوجو شي توشيزا aina ishishitarajiyao isimeno meandaru nanne ya allah subhanahu wa alwajid mparisa nongo bilau mavu haina nongo yanza yozi parisa vatina hukazipuza ya isimu ya allah subhanahu wataala taala yamengo miandarnan sanu almajid mheshimiwa ya ismu yamengo miandarnandadaru ya allah subhanahu wataala taala alwahid de mzima ya isimu ya allah subhanahu wa taala yamengo miandaru namfukare alahad igumwe ismu yamengomirandarna nane ya allah subhanahu wa taala assamad mrejeyiwa haina makusudiyo haina nongomndu akusudiyawo yende urejezi wazo haina nongomndu yajozi kusudiya allah subhanahu wa taala neuniko mndu ismu yamengomirandaruna shenda ya allah subhanahu wa taala alqadir mshinzi wa urenda haina yanzawo mwenyezi ismu yamengomfukare ya allah subhanahu wa taala almuktadir mshinzi wa upanga mwenye mrumo ya ismu ya allah subhanahu wa taala mada amemfukara ja almuqaddim mukadimisha almuqaddim allahu yendo kadimisho haina nongo haina zandisa allahu yende munyu zandisa haina zandisa allahu yende zandisa ismi ya allah subhanahu wa ta'ala yamemfukara nambili almuakhir muakhirisha ismu yamemfukara na ndaru ya allah subhanahu wa ta'ala alawal de wa mwando ismi ya allah subhanahu wa ta'ala yamemfukara nanne alakhir de wa mwiso ismu yamemfukara na tsanu ya allah subhanahu subhanahu wa ta'ala الظاهر دي ظاهري يعني دي بنوها اسمي الله سبحانه وتعالى من فكرنا سيتا الباطن دي باطن دي أكساتايا اسمي من فكرنا فكر يا الله سبحانه وتعالى الولي ولي حفاظ قريب اسمي من فكرنا لنا الله سبحانه وتعالى المتعالي دي نجو حيكيني اسمي من فكرنا شيندا يا الله سبحانه وتعالى البر ومن زيما اسمي من منان يا الله سبحانه وتعالى tauba attawab mwenye ukubalize tauba isimu ya mengo minane nomweja ya allah subhanahu wataala almuttaqim mwenye mlivakiswa isimu ya mengo minane nambili ya allah subhanahu wataala alafuu msamihi isimu ya mengo mirandaru nandaru ya allah subhanahu wataala arrauf mpole isimu ya mengo minane nanne ya allah subhanahu wataala maliku lmulk mwenye umiliki wa ufaume isimu ya mengo minane nansanu ya allah subhanahu wataala dhuljalal walikram mwenye شيء ولو كريم اسم يعني من دار نسيت يا الله سبحانه وتعالى المقصد mwenye isimame nguminane na mfukare allah subhanahu wa taala aljamii mwenye hujimlisa isimame nguminane na nane ya allah subhanahu wa taala alghanii mwenye utajiri mjilewa isimame nguminane na shenda ya allah subhanahu wa taala almughni mtajirisa isimame ngo shenda ya allah subhanahu wa taala almanii mharamisha mbiridizi mhifadhi ismu yamengo shendano mweja ya allah subhanahu wa taala aldhar mnyumvuru ismu yamerwa shendana mbili ya allahu subhanahu wa taala annafiu mwenye hunufaisha ya ismu shendana ndaru ya allahu subhanahu wa taala annur nuru ya ismu yamerwa shendana nne ya subhanahu wa taala alhadi mwenye uongozi ya ismu yamerwa shendana ya allahu subhanahu wa taala albadii shanzo utsona sawa naye ande nde ikao katina sawa naye ya ismu yamerwa shendana sita ya allahu subhanahu wa taala kwamba albaqi mbaki ismu na mfukare ya allah subhanahu wa alwarith mrithisha ismu yamengosheendana nane ya allah subhanahu wa arrashid mwongowa e ismu ya allah subhanahu wataala taala ikawa inunde ismu yamengosheendana shenda aswabur mwinyi swibira ze ismu razonesa zinzonsi pia ridiri wonesa ze dalilu zayo bahanu ziliyo hamwe qur'ani ikawo karitadoshindarekentsirdo haina mndu ikawo ngutsaho yajuwa banu ziliyo hamwe qur'ani ipaso ya parseshi yo insha allahu yashisome biidhnillahi taala na unu do mwiso wahe darsa yinu wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh المكتبة الإعلامي بولاية جزر القرى تقدم تقدم